Draga moja braćo, večeras govorimo o bitnoj temi, zato molim vas za pažnju. Oni koji imaju da pribilježe olovku papir, dobro bi bilo. Nama je dobro poznato nama vjernicima koji vjerujemo i ubjeđeni smo da kao što nam je za ovo tijelo potrebna hrana, isto tako za naše srce je potrebna hrana. Kao što ovo tijelo kada se razboli, makaku je li hranu kušalo, ne osjeća u njoj slast, zadovoljstvo, isto tako kada srce oboli, ne osjeća, ne osjeća dakle ni u čemu slast, niti zadovoljstvo, osim u istinskom lijeku, a to je dakle povratak Allahu subhanahu wa ta'ala, oživljavanje svoga srca, sjećanjem na Allaha subhanahu wa ta'ala, ljubavi prema njemu, zadovoljstvom sa Allahom subhanahu wa ta'ala i slično. Pa na nama je dakle prijeka potreba da se upoznamo sa dijelima srca, sa onim što dakle neminovno treba da se nalazi u našem srcu od iskrenog obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala, od iskrenosti od jakina objeđenja, od strpljenja, od tevakula, istinskog oslonca samo na Allaha subhanahu wa ta'ala, od zadovoljstva Allahom subhanahu wa ta'ala kao jedinim našim uzvišenim gospodarom, poslanikom Muhammedom alaihi sallacom i našom vjerom islamom i mnogo šta drugo što mora da se nađe u našem srcu. Isto tako, kako se podučavamo onome što je neophodno da se nađe u našem srcu pri nama, isto tako moramo se upoznati sa suprotnostima, sa onim dakle što ni u kom slučaju ne smije da se nađe pri nama. I nalazimo brojne hadisa Allahovog poslanika alihi salcom, govore njegovih ashaba i mnogih drugih nakon njih učenjaka gdje su nas podučavali i dobru i podučavali zlu. Ne da bismo radili to zlo, već da bismo već da bismo ga sačuvali. Pa vam je dobro poznat hadis od Erbada ibn Sarija radijallahu talan, poduži hadis u kojem spomnije Erbad ibn Sarija radijallahu talan da je Allahov poslanik alihi salacom održao vaz od kojeg su im oči orosile. Pa su rekli Allahov poslaniće, je li ovo zadnji vaz? Kao da je ovo oproštajni vaz, pa nam poruči. Pa je rekao, Alikum bi sunnati wa sunnati l-hulafa rašidin. Addu alejha bin nawajis. Na vama je da se držite moga sunneta i sunneta mojih pravednih halifa. Dobro se toga pričvrstite. Doslovan prijevod svojim kutnjacima. Wa iyyakum wa muhdathatil l'umur. I dobro se čuvajte novih stvari u vjeri. Dakle, kako je Allahu poslanik alejhi sallam podučavao u nas, onome čem, čega se trebamo držati, čemu se trebamo podučiti, isto tako upozoravao nas je na ono što nijukom slučaju ne smije se naći pri nama. Također, dobro nam poznat govor Huzeyfe ibn Ljemana radijallahu talan koji kaže drugi su pitali Allahov poslanika alaihi sallam o dobru, a ja sam ga pitao o zlu mehafeten en judriken. Bojite se da me to zlo ne stigne. A tako i mi. Trebamo se podučavati obaveznim stvarima i trebamo se također upoznavati sa onim stvarima, onim pojavama koje nijukom slučaju ne smiju se naći pri nama. Pa večeras govorimo o jednoj opasnoj bolesti opasnoj bolesti ne tijela, već srca, koje ako oboli, dakle, očekuje se loš završetak. Govorimo, dakle, o kiburu, o oholosti, koje se malo ko sačuvao. Koje se malo ko sačuvao. Zato, dakle, obaveza je govoriti o njoj i pogotovo zbog toga što ova bolest ima opasne posljedice na kraju. Dakle, pa ćemo govoriti kroz kuranske ajete, kroz hadise, kroz hadise, E, spomenti čime se to ljudi ohole, uzdižu, prije svega šta to znači oholost, zatim čime se uzdižu jedni na drugima, šta to ih odvodi do te ružne pojave, do bolesti, dakle, oholosti, zatim posljedice kazne koje se obećavaju onome ko se bude oholio još na dunjalku, zatim šta ga čeka na ahiretu, zatim kako se sačuvati te bolesti. Dakle, a složit ćemo se da manje više vidjećemo I složit ćemo se dakle da toga se zna naći pri nama. Zna se naći pri nama, a vidjet ćemo dakle kroz primjere Selefa, naših ispravnih prethodnika, kako su oni postupali kada bi im se nešto dakle pojavilo na putu jeli, od toga. Pa za oholost, čak je i kod nas taj termin jeli, uvriježen i poznat, kaže se kibur ili kibr. Kod naših stariji poznato je, jeli, stariji su govorili čibur, je li tako? za oholost u arapskom jeziku koristi se ovaj termin, kibr ili kibor. Kažu učenjaci arapskog jezika da riječ kibor ima isto značenje kao i el-avame. Dakle, kibor e, ukazuje na veličinu. Na veličinu. Dakle, govori o veličini. Pa se spominje u arapskom jeziku primjer varethul međde kabiran an kabir. Naslijedili su ponos, ugled, položaj, određeni, dakle ljudi naslijedi su kabiran an kabir, od uglednih, a oni od uglednih, a oni od uglednih, dakle od svojih. Ja sam naslijedio od svoga babe, on je od svoga babe i, i, i, i slično, koristi se. Pa vidite, dakle, kabiran an kabir, dakle ima isti korijen, ima isti korijen riječi kao i riječ kebur A u šerijatskom značenju, dakle ono što nas više interesuje, pojasnio nam je Allahov poslanik alihi salatu šta je kebur je li tako? Pa se bilježi u hadisu Abdullah ibn Mas'uda radijallahu talan da je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao u džennet neće ući onaj u čijem srcu se nađe i trunka oholosti. U džennet neće ući onaj u čijem srcu se nađe i trunka oholosti. Pa su se ashabi pobojali. Što bismo trebali i mi. A jedan od ashaba upitao Allahov poslaniće čovjek voli da ima lijepu odjeću, lijepu obuću, Dakle, postavio je, rekao je ove riječi, postavio ovo pitanje, bojao se da to ne ulazi u oholost. Pa je rekao Allahu poslanik alihi salatu sam, doista je Allah lijep i voli lijepo. Nije to oholost, već je oholost betarul haqqi wa gamtun nas. Već je oholost odbijanje istine. Odbijanje istine, međutim, ovaj arapski termin ima također značaj ne samo odbijanje istine, već i omalovažavanje istine ni podaštavanje istine, uzdizanje na tom istinu. I svakako oni koji odbio istinu, oni koji danas odbijaju istinu koju nema ni malo sumnje, žele je omalovažiti, žele je poniziti. Pa onoga koji im dođe sa tom istinom, ukoliko nije njihovog ranga, nije njihovog položaja, nije njihovog ugleda, nije, nema znanja kao on, odbijaju ga. Odbijaju tu istinu samo zbog njega, što je on došao. Haman se nije našao, dakle, odgovorna, nije se našla osoba koja će doći i dostaviti jeli, istinu. Pa zbog svega toga odbija istinu. Zbog čega? Zbog čega ljudi se ovako odnose prema nosiocima istine, koji su možda mlađi, koji nisu po ugledu, po položaju, po imetku, po lozi, jeli, kao i oni, zato što se boje prihvatili istinu od nekoga mlađeg od nekoga siromašnijeg, od nekoga manje uglednijeg, da može on da dođe na njegov ugled i njegov položaj, na stepen njegovog položaja i ugleda. A Ahmak jedan da zna, da prihvata istinu od kada god mu dođe istina, njegov ugled i njegov položaj zasigurno bi se povećavao. Jer Allahov poslanik alihi salatu wasalam je bio takav i oporučio nam da prihvatimo istinu, uzmemo istinu od koga god dođe istina pa je uzimao čak i od kršćana. Dobro vam poznan slučaj, ima ibn Ausa Darije, radijallahu talan, koji je došao sa vijesti o... Kome? O Deđalu, a bio je kršćanin. Pa kada je saznao da je to istina, prihvatio je. Prihvatio je islam. I Allahu poslanik, alihi sallam, kada je čuo od njega ono što je vidio kod deđala i od deđalu, ispeo se na mimber i citirao taj hadis, sakupili se svi ashabi jer je pozivano as-salatu džamija, dođite svi na namaz, a ta, pozivalo bi se tako kada bi došla neka bitna vijest koja je trebala da se prenese svima ashabima. Pa se svi ashabi sakupljali, kako prenosi Fatima, čjerka Kajsa i mnogi drugi, jeli ashabi, ashabike, zatim je Allahov poslanik alihi sallam, jeli, spomenuo šta mu je ispričao Temim ibn Eus Eddari. Jeli. Dakle, i oporučio nam je da i mi prihvatamo istinu od koga god dođe istina. I da se nimalo ne libimo, pogriješimo li večeras, pogriješimo li danas, sutra saznamo da smo pogriješili, sutra saznamo da je nešto preče istine, da je nešto bliže istini, nimalo se ne smijemo libiti da se povratimo, jer je istina od uvijek i bit će za uvijek. Mi smo prolazni istina je ta koju se trebamo vraćati. Pa jedne prilike Omer ibn Abdilaziz, Omer radijallahu talan, Omer radijallahu talan, drugi halifa Allahov poslanika, alihi salusam, pisao je pismo Ebu Musau el Ešariu, također planeti ashab Allahov poslanika, alihi salusam. I u pismu mu slovi piše, nemoj da te nimalo to što činiš, kadiluk. Ebu Musa el Ešari je bio kadija, bio sudija. Nemoj da ti bude prepreka, da ukoliko presudiš danas po nečemu, pa sutra uvidiš da je istina nešto bilo drugo, da se vratiš od toga. Nemoj da te spriječi to što si kadija, što si na, na položaju, što si uživaš određeni ugled, je li položaj, nemoj dakle da to bude prepreka, da se vratiš. Također, predlijepi primjer spominje nam veliki učenjak hadisa, Abdurrahman ibn Mehdi, čuli ste ovdje, slušali ste o njemu, Abdurrahman ibn Mehdi, rahimahullahu ta'ala, kaže, bili smo na jednoj dženazi, I na toj dženazi je bio jedan i kadija, sudija, po imenu Ubejdullah ibn Hasan. Pa kaže, iskoristio sam priliku, on je bio na toj dženazi, iskoristio sam priliku da ga upitam jedno pitanje. Pa kada sam mu izložio pitanje i on mi odgovorio, ja sam malo pogledao dokaze pa sam rekao, Allah ti se smilovao i Allah popravio tvoje stanje, zar dokaz ne govori tako i tako? Zar dokaz ne govori tako i tako? Pa kaže, kadija, bio je kadija kaže, oborio je glavu. Dugo vremena šutio. Zatim podigao glavu i rekao, onda se ja vraćam od svoga govora. Onda se ja vraćam od svoga mišljenja. Onda se ja vraćam od svoga mišljenja. Nije prestao ponavljati. Zatim je rekao riječi koje da se mogu zlatom ispisati, vrijedlo bi ih ispisati. Rekao je, trebamo zapamtiti, makar ovo do sad zapamtimo. Rekao je, doista mi je draže da budem na kraju, da budem zadnji karavane koja je na istini nego da budem vođa na čelu predvodnik karavane koja je nalaži. Makar zbog toga što se ja sad povratio, kad ja sam, ugled, ugledan sam, povratio se, jučer je napravio grešku, sad se povratio, obznanio svima, pa me ljudi zbog toga bacili, neka, neka sam zadnji na karavani koja je na istini, nego da sam na čelu predvodnik karavane koja je, koja je na laži. Pa kaže Allahov poslanik, alihi salacom, oholost je odbijanje istine i omalovažavanje, nipodaštavanje, ocjenjivanje ljudi. I vidimo danas, dakle, da je ovo prisutno i tekako, i tekako kod i ljudi koji se smatraju i nazivaju muslimanima. Da odbijaju istinu kada ne godi njihovim dušama i također da omalovažavaju i nipodaštavaju jeli, druge ljude. Koji su to razlozi koje ljude dovode do ove bolesti? Oholosti. Također se moramo upoznati kako bismo na vrijeme jeli, presjekli put do ove bolesti. Šeitanu da nas ne odvede. Pa, jedan od razloga i puteva jeste želja da se nikome ne bude pokorno. Da se nikome ne bude ponizno. Da se nikom ne sluša. Pa ova pojava, ovaj razlog toliko raste kod pojedinih ljudi da dođe do tog stepena da ne žele da budu pokorni ni Allahu Đalla Đalla. Ne žele da budu pokorni ni pred kim i onda dakle to izrasta toliko kod njih da ne žele da budu pokorni ni pred Allahom subhanahu wa ta'ala. A to obično se javlja kod obično, neću reći da je e, uglavnom tako da, da, da su svi ljudi takvi, ali uglavnom kod onih ljudi koji se osjete neovisnim, kod imućnih ljudi koji se osjete neovisnim. Zato Allah subhanahu wa ta'ala u jednoj kuranskoj suri spominje oholost sa neovisnošću. ali tako? U kojoj suri? Ikra, ko je rekao? E. Kella innal insana la jatga ar ra'ahu stagna. Doista čovjek ha, se oholi. La jatga, taga, jatku znači prelaziti svaku grancu. Prelazi svaku grancu kada? Kada se osjeti, kada se osjeti neovisnim. Dakle, Pa kaže imam Begavi, čovjek se izdiže iznad svojih granica, oholi se nad svojim gospodarem, jer sebe vidi bogatim, sebe vidi neovisnim, sebe vidi imućnim. Također, maksimalno nastojanje da se razlikuje od drugih ljudi. Imate pojedineca koji žele da se razlikuje od drugih ljudi. Smatraju sebe posebnim. Žele i traže od društva u kojim žive, među kojim žive, dakle da ih oni tako prihate. Pa se dakle, ukoliko ih društvo ne prihvata, čeka Jaran, ima i drugih ljudi koji su inteligentni kao i ti, koji su imućni kao i ti. Zbog čega ti? Pa dakle, ovaj budući da ga društvo ne prihvata takvim, on se onda izdiže, jeli, oholi nad drugima. Zatim, želje da se skriju mahane. Ima pri sebi određenih mahana, pa ne želi da drugi saznaju za te mahane, pa se ona onda uzdiže. Pripisuje i priziva sebi nekakvu veličinu, a vidjet ćemo šta ga čeka na sudnjem danu. Priziva sebi nekakvu veličinu samo da bi zataškao svoje mahane. I Ahmak jedan, budući da je ova oholost kibur, da je neprirodna, lahko se primijeti, lahko se uvidi. Je li tako? Takvi ljudi se lahko spoznaju. Odmah se primijete, pa se odmah za tom ohološću primijete njegove mahane. Da pa je bio skroman, da je bio ponizan, da se lijepo obhodio s ljudima, da je uvažavao svakoga, da je od svakoga prihvatio što god mu ko kaže, je li dobro, a bio bi prihvaćen od ljudi i niko ne bi ni zalazio u njegove, u njegove mahane. Zatim, zna biti razlog da čovjek odvede do oholosti i pretjera na skromnost drugih ljudi prema njemu. Ako mi možete shvatiti. Pretjera na skromnost drugih ljudi prema njemu. Pa su drugi ljudi pretjerano skromni prema određenom, a ama ništa oni ne mogu urati bez njega, ne smiju mrdniti prstom bez njega, ne smiju ništa uraditi, nisu ni za šta sposobni, sposoban je jedino on. A njemu priđe šeitan, hodi žicom i klizavim terenom, priđe mu šeitan i on kaže, po pa doista, niko nije sposoban do ja. Oni nisu sposobni jedini ja. Pa njih onda počne omalovažavati, a sebe, sebe uzdizati. Zatim nepostojanje pravih mjerila vrijednosti, kao što je danas. Gleda se ko je imućan, ko je iz ugledne porodice, ko je dobrog porijekla, pa se njemu davaju funkcije i položaj koji možda i ne zaslužuje. Takve, takve položaje ne zaslužuje. Dok ovamo ne pitaju je li vjednik ili nije, je li tako? Dok dođe li siromašne porodice, džaba što ima znanje, džaba što je vjednik, došao si dakle iz je li siromašne porodice i ne možeš je li takav da budeš postavljen na određeno mjesto. Zatim upoređivanje blagostanja u kojem on živi, uživa određene Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati koje drugi iz Allahove mudrosti ne uživaju. Pa kaže, ono što posjedujem, ja sam to postigao svojim rukama, ja sam sposoban za to, drugi nisu, je li sposobni za to, pa posljedni dakle druge omalovažavati, a sebe, a sebe uzdisati. Čime se to ljudi najčešće ohole? Uzdižu jedni nad drugima. Pa će dakle biti spomena četiri blagodati, dvije, dvije. Dvije koje su prisutne kod većine ljudi, i kod vjernika i kod nevjernika, i dvije koje su prisutne kod vjernika. I odmah praću da se razumijemo. Ovo predavanje je ponajviše za nas. Nemoj da mislimo priča tamo o nekome drugom. Ono je, ovo je ponajviše za nas. I ove stvari čuvajmo se da se ne nađu kod nas, pri nama. Nemojmo nikad zaboraviti da najveći grije na Dunjaluku počinjene od strane koga? najveći grije. Najveći grije koji je? Od koga je, koga je počinio? Kako je došlo do pojave širka na zemlji? Od strane koga? Od pijana, Bludičara? Zelenaša? Od koga? Od pobožnih ljudi. Od pobožnih ljudi. Šetan koga je odradio, odradio. Traži dakle pobožni ljudi. Traži vjernike. Nima se pozabavi. Zato dobro se čuvajmo dobro se čuvajmo, dakle, i nemoj da mislimo tamo o nekome, nego ono što se govori, govori se nama. I tražimo, jeli, da vidimo imali nas tu. Pa dakle, i metak. Zasigurno se ljudi uzdižu jedni na drugima i metkom. I Allah subhanahu wa ta'ala spominje brojne kur'anske ajete u kojima se govori o tome. Pa vama dobro poznat kur'anski ajeti sure i sure Al-Kahf. U suri Kahf spominje se slučaj dvojice, ah baba, dvojice prijatelji. Jedan je bio imućan, drugi je bio siromašan. Pa kada je taj imućni ušao u svoje bahče, imao je dvije bahče, prepune plodova, mnogo imetka, dakle, u njima imao, uveo je svoga ahbaba, svoga sahiba, kaže Allah subhane u 34. majt sura Al-Kahf, وَكَانَ لَهُ ثَمَرْ Imao je imetka, mnogo, u toj bahči. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ Pa je rekao svome prijatelju, s kojim je razgovarao, dakle, sa svojim prijateljem, je razgovarao mu je pa razgovarao je s njim pa mu je rekao ana aktharu minka malan wa azzu nafara ja imam više imetka od tebe ja sam ugletniji roda od tebe Zatim Allah subhanahu wa ta'ala također govori pa kaže فَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ دُرٌ دَعَانَ Kada čovjeka pogodi musibet, pogodi belaj, ne da onda se nama obraća, doziva nas. Zatim, thumma idha khawalnahu ni'matan minna zatim kada mi tu nedaću taj belaj tu tegobu od njega otklonimo i zamijenimo blagodati on kaže innama utituhu ala ilm ovo sam ja postigao svojim znanjem ovo sam ja postigao svojim rukama dakle ne primjećuje ne primjećuje da je to blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala Zato se čuvajmo da se mi ne poigravamo sa Allahom i subhanahu wa ta'ala blagodatima. Najveća blagodat, ono čime se dalje ljudi ohole, uzdižu jedni na drugima. Najveća blagodat koju čovjek može uživati na dunjalku je šta? S to okazom obavezno. Najveća blagodat koju čovjek može uživati na dunjalku. Kako? Kako? Svakako, i vjernik, ali pa i vjernik. Ti kao vjernik, najveću blagodat koju možeš uživati? Koju bi volio da uživaš? Šerijasko znanje je najveća blagodat. Dokaz za to ima ih mnogo, ali najupečatljiviji dokaz jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala svome poslaniku Muhammedu alaihi salatu wa salam kada kaže وَقُرْ رَبِّي زِدْنِي ilma i reci gospodaru moj povećaj mi znanje. Nema ni jednog kuranskog ajeta u kojem se spominje da Allahu poslanik alaihi salatu wa traži za sebe povećanje. Blagodati. do ovog kuranskog ajeta u kojem se spominje šarijetsko znanje. Međutim, i pored toga ima ljudi koji se uzdižu nad drugima sa svojim znanjem. Subhanallah. Zar je moguće? Moguće. S najvećom blagodati. Ha, pa nam je dobro poznat hadis Ebu Hurere radijallahu talan zbog kojeg je prije nego što je citirao taj hadis padao tri puta u nesvijest. Pa na kraju kada je došao sebi i citirao je hadis u kojem se spominju tri kategorije s kojima će se potpaliti džahennemska vatra. Razjariti, rasplamsati, zatim doći sa nevjernicima i ostalima koji zaslužuju da budu bačeni u vatru. Pa jedan od njih je onaj koji je tražio znanje, nije ga tražio radi Allah. Onaj koji je tražio znanje, nije ga tražio radi Allah. Pa kažu tamo islamski učenjaci, kako je moguće da čovjek traži šarijetsko znanje i da se uzdiže, oholi sa tim znanjem na drugim. A mi vidimo danas da je mnogo takvi. Zato i govorimo sebi to, draga moja braća. Ima ljudi koji pročitaju nešto malo i on treba da govori. On je muftija. On treba da odgovara. Par ljudi je uprlo prstom u njega i on treba da se pita za sva pitanja. Neko govori iz hadisa, neko govori iz tefsira, neko govori iz fika, neko govori iz akide, on govori o svemu. Od njega se sve uzima. Pa kažu, dva razloga su koja čovjeka mogu odvesti do tog stepena da se on svojim znanjem uzdiže na drugima. Pa kažu, nije tražio znanja radi Allaha. Tražio je znanje, to jest fakat šerijasko je znanje. Međutim, to znanje na njega nije ostavilo nikakvog traga. I to po pitanju njega, dotičnog, nije znanje. Za njega to nije šerijetsko znanje. Jer je znanje ono znanje s kojim spoznaš svoga gospodara i njegovu veličinu i svoju manjkavost Svoj naks prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Svoju manjkavost prema Allahu subhanahu wa ta'ala koliko mu zahvaljuješ na njegovim blagodatima i slično. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže i njegove su riječi istina i najveća istina وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ Ima li nekoga da istinitije govori od Allaha? Nema. Zato je rekao u suri Fatir, 28. ajed, često se spominje, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Doista Allaha subhanahu wa ta'ala jedino se boji istinskim strahom učeni ljudi. Dakle, onaj koji je doista učen i koji je tražio šerijetsko znanje na ispravan način, ne može da se uzdiže, oholi, da priziva sebi veličinu. Jer je putem tog šerijetskog znanja shvatio da veličina pripada jedino Allahu Đalla Đalalu, nikome drugom. Zato su učenjaci se ismijavali sa onim koji sebi priziva nekakvu veličinu, koji se izdiže iznad granice koju me Allah odredio. Pa nadam se da ćete me shvatiti da ne ponavljam mnogo. Rekao je jedan čudim se onome koji se dva puta kretao kudam se kreće mokraća. Čime da se oholi i uzdiše? Zbog čega da se oholi i uzdiše? Ste razumjeli? Ha? Dva puta od babe do majke, drugi puta iz majke na Dunjaluk. Kretao si se, kretao sam se, kretali smo se, kudam se kreće izmet mokraća i sebi da prizivaš veličinu? Nemaš nikakve osnove. Nikakve osnove. Ha, pa kažu, tražio je znanje koje nije spoznao svoga gospodara. Niti je spoznao svoj manjkavost. Automatski, čim čovjek spozna svoga gospodara, spoznaće i koliko je on manjkav. Koliko treba da robuje i robuje i robuje Allahu subhane. I opet se ne možemo zahvaliti, ne možemo pobrojati Allahove blagodati koje nam je ukazao. I drugo, ono što je najčešće, ono što je najčešće, i ako primijetimo da toga ima pri nama, da jednom podvučemo crtu i da kažemo ne može više ovako. Najčešće je da se ljudi upuste u traženje šarijetskog znanja, krenu tim putem, a nisu očistili svoje srce. Nisu očistili sebe. Zato su naši prethodnici čistili se, učili odgoj, učili edeb, pa bi se onda upuštali u šarijetske znanosti. Jeli? Vi dobro znate, ma kako čistu vodu da donesemo i uspemo u prljavu posudu, ta voda će se zamutiti. Je li tako? Da donesemo zemzema iz Mekke i uspijemo prljavu posudu, ta zemzem će se zamutiti. Pa ma kako tražio šerijatsko znanje iz Kitaba, iz Kur'ana, hivzao Kur'an, ako nisi očistio svoju dušu, ako nisi očistio svoje srce, to znanje nećeš se okoristiti od njega. Već naprotiv, dakle, može biti povod da se oholiš na drugima. Također, dakle, druga blagodat, opet vezana posebno za vjernike, dobra dijela i ibadeti. Zar je moguće da se čovjek i badetima ovi na drugima? Moguće i to vrlo često. I to vrlo prisutno danas kod naših. Je li tako? Pa čovjek ne primijeti. Ibadeti badeti Allahu subhanahu wa ta'ala. Ima kod sebe i Uči Kur'an često. Mnogo uči Kur'an. Uči danas džus Kur'ana. Zikri određeno vrijeme. Klanja na file i više. Dakle, ono obavezno. Fard, sunnet, zatim na file, dobrovoljne namaze. Mnogo i dobar bude. Zatim ne primijeti dakle kako ga šeitan odvede na klizak teren i oklizne se. Ha, pa čuje kako drugi ne uči Kur'an možda nikako danas. Možda zikri samo poslije obaveznih namaza. Pa kaže, vidi kakvi su ljudi. Nema nikakvog. Mi da uspijemo danas sa ovakvim, a nećemo mi uspjeti. Ljudi će propast. A došli u hadisu Ebu Hurere radijallahu talan da je rekao Allahu poslanika alihi salacom men kale heleke nas fe hua ehlekuhum ko kaže ljudi će propasti, on će najviše propasti. Ko kaže ljudi će stradati, ljudi će propasti, nema u njima nikakvog hajra, on će najviše propasti. Pa ovaj hadis bilježi ima muslim, a poznato ima, ne, ima komentar na muslimov sahih, pa kaže ovo se odnosi na onoga koji kaže ljudi će propasti omalovažavajući ljude izdižući sebe. Ljudi će propasti zato što nemaju, što su slabe vjere. Nema nikakvog hajra od njih. Ljudi će propasti. Pa danas, ja dobro znam, u naše vrijeme, bilo je ljudi koji su nam gledali u satove kad ćemo naviti i ustati na noćni namaz. Pa kaže, malo sat vremena da provedeš na noćnom namazu, treba više. Takvih ljudi Allah najbolje zna gdje su danas. Koji su dolazili i istraživali druge. Koliko i badete. Uzdizali se, on uči pet džuzeva. On večeras prouči pet džuzeva na noćnom namazu. A kod tebe vidi pola sata, kaže, ola malo. Šta je rekao Abdullah ibn Masaud? E, Temim ibn Ausedari, ovaj, Temim ibn Ausedari, radijallahu ta'ala, je rekao, kada je bio upitan koliko klanjaš, pa se naljutio, rasrdio. Ovaj ga upitao koliko dugo, koliko džuzeva. Pa kaže, draže mi je da klanjam jedan rekat i to kratko, kratko, jedan rekat i da osvanim da niko ne zna za to, nego da klanjam i klanjam i klanjam pa da sutra osvanim i da pričam ljudima koliko Dakle, ljudi se i ne budu dobri i ne primijete kako ih svetan odvede na klizak terijen. A kada se vratimo našim prethodnicima, kojima se trebamo vraćati, kod kitaba i kod sunneta, dakle, kada trebamo rješavati neko pitanje i kada trebamo odgajati sebe, dakle, ako trebamo se za nekim povesti, onda su oni koji su umrli, jer on se neće promijeniti. A ovi koji su danas na Dunjaluku, oni se mijenjaju danas ovako, sutra ovako. Ako neko želi, kako je rekao Abdullah ibn Mas'ud, da se povede za nekim, neka se povede za onima koji su umrli. Oni su dakle sigurni od promjene, neće se promijeniti. Pa kada vidimo kakvi su oni bili i kako su savjetovali jedni druge, čemu su savjetovali, onda ama baš mi nemamo čime da se uzdižemo. Pa bilježi veliki islamski učinjak Al-Hattabi, slušali ste ovdje o njemu, u jednom svome dijelu El-Uzle, slučaj Abdullaha ibn Mubareka, a čuli ste u Bijeloj džami, Abdullah ibn al-Mubareka koji je maksuz krenuo da posjeti jednog učenog, pobožnog, pobožnog čovjeka, vjernika. Maksuz krenuo, poznavajući sve one hadise koji govore o vrijednosti posjećivanja radi Allaha subhanahu. Pa je došao, zatražio dozvolu da uđe u kuću, ušao, zatekao masu ljudi kod njega. Ovaj uopće i ne primjećuje Abdullaha ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullahu ta'ala, u svoje vrijeme je bio najučeniji čovjek u hadisu, emirul mu'minin, za njega su govorili, najvisočija deređa u hadisu, emirul mu'minin. Pa je ušao Abdullah ibn, ibn al-Mubarak, nije očekivao da mu ljudi posvete nešto mnogo pažnju, međutim ovaj nimalo nije obratio pažnju da ukaže gostoprinstvo, da ga jeli, postavi na mjesto i slično. Već se o njemu pričalo, on odgovara, on savjeti, ovoga uopšte nije ni primijetio. I Abdullah ibn, ibn al-Mubarak malo je sjedio i izašao. Pa jedan od prisutnih pita tog domaćina. Znaš ti, bolam, ko je bio malo prije? Ko ti je došao u posjetu? Kazali bi, ko je bio? Kaže, bolan, to je Abdullah ibn al-Mubarak, Amir al-mu'minin u hadisu. Ha? On je čuo za njega. Nije ne primijetio, dakle, kako ga je šetan. Čuo je za njega, nikad ga nije sreo. Pa je otišao, potrčao za njim. Da susretne Abdullah ibn al-Mubaraka. Pa mu se izvinjavao, izvinjavao, hajdi vrace. Ne, on je skrenuo nazad. Pa kaže, makar me posavjetuj. Kaže, posavjetovat ću te. Posavjetovao njega i posavjetovao sve nas do kojih dođu ove riječi. Pa je rekao, nemoj nikada. Kada god izađeš iz kuće, da ti oko padne na nekog čovjeka, a da ne kažeš za, se, za njega da je bolji od tebe. Koje god čovjeka sretneš na ulici, oko ti padne na njega, ne reci ništa drugo do, da je on bolji od tebe. Nemoj da se uzdižiš. Nemoj da se umisliš. Ha. I vama je dobro poznato, često sam ovdje kod vas spominjamo, Selefu Salih, naši ispravni prethodnici, kako su bili slično ovom primjeru. Da su govorili, kada sretneš starijeg čovjeka od sebe na ulici, reci on je bolji od mene. Zašto? Zato što živi duže od mene. Imao je priliku da učine više dobrih dijela nego ja. Živi hađija 40-50 godina, ja živim 30 godina. Imao je ogrom i učinio više dobrih dijela nego ja. Sretniš li mlađeg od sebe na ulici? Opet reći, on je bolji od mene. Nisu dali šeitanu pristupa. On je bolji od mene. Zašto? Zato što živi manje od mene, imao je priliku da učini manje grijeha nego ja. Ja sam najgori. Kako god okreneš. Mi smo, mi smo, ne, ne smijemo dakle sebi a, dozvoliti šeitanu da nam priđe. Također, Bekr ibn Abdillah el-Muzeni, najpoznatiji učenik imama Šafije i njegov najveći učenik, čovjek koji je najviše proširio šafijski mesab, čovjek koji je sjedio pred imamom šafijom 30 godina, 500 puta pročitao njegovo djelo Ar-Risala, jeli, od imama šafije. Kaže, veliki učenjak bio, kaže na hađu, na arefatu, sjedio je na arefatu i pogledao hađije sve oko sebe i kaže, ovim ljudima bi bilo sigurno oprošteno da mene nije među njima. Ovim ljudima bi bilo oprošteno da mene nije među njima. Omer ibn Abdelaziz, čuli ste za njega, koji se često spominje kao peti pravedni halifa. Unuk Omera ibn al-Hattaba. Unuk Omera ibn al-Hattaba. Vladao je samo dvije godine. Od 99. do 101. hijdžretske godine. Za te dvije godine povratio je blagostanje islamskoj državi. Toliko da se nije kome imala dati sadaka. Nije se kome imao dati zekat. Pa kada su muslimani vidjeli koliki je doprinos dao islamu. I prije svega bio je veliki učenjak i pobožnjak. Rekli su mu, kada umreš, mi ćemo te ukopati u sobu Allahovog poslanika, alihi salatu sam. Da ležiš pored Allahovog poslanika, alihi salatu sam, pored Ebu Bekra i Omera, radijallahu anhum. Šta mislite šta je rekao? Čovjek koji je samo dvije godine vladao, povratio pravdu, povratio blagostanje, nije se imala kome dati sadaka, a prije toga nije se moglo nadavati rekao je, slušajte dobro, nemoj da ove riječi zaboravimo, rekao je da sretnem Allaha na sudnjem danu sa svakim grijehom, mimo širka, draže mi je nego da sebe smatram dostanim toga, da ležim pored njih. Pa kada čujemo ovakve primjere, nemamo se. Mi čime uzdizati na drugim ljudima? Nemamo se čime oholiti i uzdizati na drugim, na drugim ljudima i ono čime se ljudi također najčešće uzdižu, jeli na drugima jeste porijeklo. Porijeklo. Neko potiče iz ugledne loze, iz ugledne porodice, drugi ne potiče, drugi je siromašan. Jeli, nije njegov grije što mu je babo bio takav, što mu je djed bio takav. Jel, zašto da njega izbjegavaš zbog toga? Pa imamo danas imućne ljude koji ne žele da sjede sa siromašnjima, uopšte. A to je primjer kakav? I čiji primjer? Primjer muširika, mnogobožaca. Oni su bili takvi. Dobro vam je poznato. Brojni hadise. Prenose se da su mnogobožci tražili od Allahov poslanika alihi salatu wasalam da otjera od sebe ashabe. Da se da ne sjedi, da se ne druži sa ashabima kako bi oni mušrici i mnogobožci sjedili s njim. Jer su govorili tebi dolaze mnogi ljudi. Tebi dolaze delegacije i zatiču te kako sjediš s njima. Pa ne bismo voljeli da i nas zateknu da mi sjedimo s njima. Jer su oni robovi. Oni su niže klase, a mi uglednici, imućni. Nama nedoliko je da sjedimo s njima. Pa dakle, ti njih udalji, ti njih udalji od sebe. Dakle, pa je Allahov poslanik alihi salacom ukoren nakon što je htio da to prihvati. Zatražio je Aliju radijallahu talan da napiše ugovor kada će ko da sjedi i kada će s kim da sjedi Allahov poslanik alihi salacom. Pozvao Aliju, zatražio olovku, zatražio hartiju ili papir da zapišu pa je došla objava kuranski ajta u kojima se kori, ne ostavljaj one Ne udaljavaj se od onih koji jutrom i večeri slave i veličaju svoga gospodara tražeći njegovu naklonost. Brojni kuranski ajeti i u suri El Kef, kao što je poznato, jeli. Vasbir nefse kema alledine, jed'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha istrpi se sačuvaj sjedi je li budi čvrsto uz one koji jutrom i večeri slave i spominju svoga gospodara želeći da zadobiju njegovu naklonost. Pa kažu ashabi, tada smo sjedili sa Allahim poslanikom, ali i sa mi uz njega i on uz nas toliko da su nam se koljena jedna uz druga približila. Naša koljena su bila uz njegova koljena. Pa Allahov poslanik, ali i nakon objave ovog kuranskog ajde sure El-Kef, nikada nije ustao prvi Jer je Allah rekao, strpi se, sjedi, budi čvrsto uz one. Pa kažu ashabi, Allahov poslanik alihi salosam ipak je morao da ide. Imao je potrebu kod svoje kuće, kod svojih porodica, pa mi smo to primjećivali, zatim, zato bismo mi ustajali prvi. Allah ne bi njega ukorio, mi bismo ustajali prvi, dakle, pa bi on sjedio određeno vrijeme, nakon toga on bi, on bi jeli, odlazio. Iz toga, dakle, naša vjera šerijat došla je sa jednakošću. Po većini propisa svi su mi jednaki. Nema dakle razlike Arapa nad nearapom, jeli e, bijelog nad crnim i slično. Osim po bogobojaznosti. Ko želi ugled među ljudima, neka ga traži u bogobojaznosti i u pokornosti prema svome gospodaru. Kako je došlo u suri Al-Huđura 13. majtu, pred kraj, inne kremekum inda Allahi et kalkum. Doista, na najčasnijem položaju kod Allaha jeste onaj koji ga se najviše boji. Pa onaj koji je na najboljem položaju kod Allaha bit će na najboljem položaju kod ljudi. Onaj koji je ugledan kod Allaha bit će ugledan kod ljudi zasigurno. Kod vjernika bit će zasigurno. Ha? Poznat vam dobro hadis Džibrila. Kada Allah subhanahu wa ta'ala pozove, E, zavoli nekog svog groba, pozove Džibrila, pa kaže o Džibril, ja volim tog i tog groba, voli ga i ti. Pa ga zavoli Džibril, pa Džibril izađe pozove sve stanovnike nebesa i kaže o stanovnice nebesa, Allah voli tog i tog groba, volim ga i ja, pa ga volite i vi. Pa ga svi zavoli stanovnice nebesa, pa se ta ljubav spusti na stanovnike zemlje, na vjernike, pa ga svi vjernici vole. Kako kaže šehol Islam, ibn Taymiye, rahimahullah, ta, nemoguće da, dakle, iskrenog roba, vjernika, pogotovo učenog, ne vole, dakle, ostali, ostali vjernici. Jeli? pa zasigurno ko bude na uglednom položaju kod Allaha subhanahu wa ta'ala bit će i kod ljudi. Pa onaj koji želi ugled, onaj koji želi posebno mjesto među ljudima, neka ga traži o pokornosti Allaha subhanahu wa ta'ala. Naša vjera dolazi sa jednakosti, nema razlike među nama. Ja 15-20 godina u islamu, neko je juče ušao u islam, nema razlike. Nema razlike. Ne smijemo dakle uzdizati se. Niko mi ne daje pravo da zbog toga sam ja 20 godina u islamu, što sam učio i učio, dakle da trebam nekoga umaložavati. Ne. Poznat vam je dobro slučaj da su govorili. Omer radijallahu ta'ala nije rekao naš uglednik Ebu Bekr oslobodio je našeg uglednika Bilala. Naš uglednik Ebu Bekr koji je dao i dao za islam. Povodom njega ušlo mnogo onih kojima je obećan džennet, je li tako? Bilal radijallahu ta'ala bio rob bio sluga, bio crnac. Ali kaže Omer, postavljajući pravilo, naš uglednik Ebu Bekra oslobodio je uglednika Bilala. Nema dakle. Pa on je dobro pozna slučaj kada je Ebu Zer omalovažio Bilala. Je li tako? Kada ga je spomenuo i rekao o sine crnkinje. Nije rekao ono što danas muslimani govore jedni drugima. Po internetu, je li, preko papirima i slično, porukama, telefonom i slično. Zato danas mnogi muslimani kažu kamo sreće da se muslimani obhode prema muslimanima, kao što se Allahov poslanik alaihi sallam obhodio prema nevjernicima. Danas se muslimani ne obhode tako jedni prema drugima. Pa kada je Ebu Zer radijallahu talan rekao Bilalu, o sine crnkinje, njemu rekao, nije se znalo desiti u tim generacijama da neko nekome kaže pseto, krmak, hejmar, magare. Kao što danas na svakom koraku ćete naći. Rekao je o sine crnkinje. Pa Bilal se požalio Allahom poslaniku alaihi sallam. Pa je to toliko bilo ogromno i Allahom poslaniku alaihi sallam. Pa kaže Ebu Zere, zar si ga psovao? Jesam. Zar si ga omalovažio i njegovu majku omalovažio, uvrijedio ga njegovom majkom? Kaže, jesam. Kaže, o Ebu Zerre, doista u tebi ima džahilijeta ti si čovjek u kojem ima džahilijeta. Pa vam je dobro poznato da je Ebu Zer, radi Allah, te spustio svoj obraz na tle. Pa je rekao, jeli, neću ga dignuti sve dok tvoja noga ne zgazi ovaj drugi obraz, Bilale. A je Bilal opet postupio, jeli, pa je rekao, jeli, kako da ja zgazim lice koje pada Allah subhanahu wa ta'ala na seždu. Uglavnom, dakle, nema, nemamo baš nikakvog i vidjet ćemo, nemamo, dakle, nikakvog povoda da se uzdižemo jedni jedni na drugima. I brojni su primjeri onih koje je oholost odvela sa puta istine. Nemamo vremena da spominjemo. Prvi od njih je Iblis, ili tako. On se uzoholio i izašao je iz dženneta. Izašao je iz dženneta. I u njegovom kazivanju, kazivanju o njemu je išarat veliki nama. Da se dobro čuvamo ove osobine. Zašto? Zato što onaj koji počini grije. Prije svega, dakle, čućemo je li negativne posljedice ove osobine. A i zbog toga što onaj koji počini grijeh iz oholosti, teško da će se vratiti. Iblis je počinio grijeh iz oholosti, uzoholio se. Pa je rekao, ja sam bolji od njega. ne si stvorio od vatre, njega si stvorio od ilovače. Pa u drugom kuranskom ajetu govori Allahu, zato što si me ti naveo da pogriješim. Koja oholost? Nije se više vratio. Nije se više vratio. Jeli? Pa zato svaki puta zaplače kada dakle vjernik traži oprosta za svoj grije. Kada vjernik griješi, pa traži oprost. Pa opet pogriješi, pa traži oprost. Pa opet pogriješi, pa traži oprost. Pa opet pogriješi, pa traži oprost. Nema nikakve smetnje. Zna da ima svoga gospodara koji prima pokajanje, prima oprost. A Iblis plače i kaže, kamo sreće da ja mogu ono što on može. Da traži oprosta. Ne može. Oholost ga odvela. Zato ko se prepusti, čiji početak bude oholost, neka zna da je džahennem njegov kraj. Iblis, Faraon, dobro znao da je istina ono sa čime je došao Musa, alihi salatu wasalam. Faraon i njegova svita. I svi, dakle, oni narodi kojima su dolazili poslanici i vjerovjesnici nisu odazvali. Neke posljedice koje oholost ostavlja na ponašanje svoga sahibije. Ova bolest je tako opasna da sa sobom vuče i druge bolesti. Da onaj koji se oholio boljeva od mnogih bolesti. Ha. Pa uzdizanje, kao što sam rekao na početku, ne želi da bude pokoran nikome, pa na kraju, dakle, neće da bude pokoran i Allahu subhanahu wa ta'ala. Uzdiže se nad vjerom. Uzdiže se nad činjenje, činjenjem ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala. Njemu je ispod diženja da svoje najčasnije ispusti na najniže mjesto takvim osobama. I Allah subhanahu wa ta'ala spomnije kuranske ajete brojne koji govore, koji govore o tome. Pa spomnije kazivanje o Isau alaihi salatu wasalam melekima i onima kojima je bilo ispod niženja da čine ibadet Allahu subhanahu. Pa kaže Jalla Jalaluhu لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون مسيح Isau sinu Merjeminu, Isau alaihi salatu sam, i bližnjim melekima, odabranim melekima, neće biti ispod niženja sutra na sudnjem danu da priznaju da su bili Allahovi robovi. I najčasnije biti Allahov rob. Ljudi su danas robovi. Znači, Pa je najčasnije da budeš Allahov rob. Neko je rob dinara, dirhema, neko je rob žene, neko je rob auta, neko je rob ovoga ili onoga. Najčasnije da budeš Allahov rob. Sve prolazi, ostaje jedini Allah, Đele Đelalu. I vrijedi jedino njemu robovati. Pa Isau, sinu Merjeminom i odabrani melekima neće biti, iako su na počasnom mjestu jedni i drugi, ili tako? Isa, alaihi salatu sam, nemam vremena da spominjem odabrani meleki također, neće biti ispod niženja da priznaju da su bili Allahovi robovi, da su njemu činili ibadet, jedino njemu. Međutim, وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا Onaj kome bude ispod niženja, da čini ibadet Allah, pogledajte, i druga osobina, i koji se uzoholi, dakle, oholost i ostavljanje ibadeta ide jedno uz drugo. Onaj ko se oholi, oholi, oholi, na kraju ostavlja i Allahu vjeru. A onaj kome bude ispod niženja, da čini ibadet Allahu i koji se oholi nad ibadetom, dobro znajte, sve ćemo mi vas proživjeti. Svi, će, svi ćete biti sakupljeni pred nama. Pa kaže, فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ A što se tiče onih koji su vjerovali i koji su učinili dobra djela, mi ćemo njih nagraditi za njihova djela. A kada Allah nagrađuje, onda budi siguran da ćeš dobiti. I kada Allah nagrađuje, onda budi siguran da ćeš dobiti više. Kaže, zato Allah subhanahu wa ta'ala što se tiče onih koji su vjerovali i koji su činili dobra djela, mi ćemo njih nagrati za njihova djela i svoje blagodati još više dati. Allah subhanahu wa ta'ala najbogati. Sve u njegovim rukama. Sve u njegovom